Ո՞վ է ուսանողը Մարտով առավոտյան արթնանում է ընկերների զանգերից, որոնք դասախոսին հավատացնում են, թե ուր որ է նա տեղ կհասնի։ Մարտով ողջ տարին դասախոսությունների վերնագրերին անգամ ծանոթ չէ, բայց քննությանը նախորդող գիշերը ջրի պես անգիր է անում նյութն ու դրական գնահատական ստանում։ Եվ վերջապես Մարտով վաղվա դասախոսն է, ուսուցիչը, շինականը, երկրի պաշտպանն ու ղեկավարը։ Ես Արցախի պետական համասարանում էի, զրուցակիցներս ուսանողներ։ Ինչպես է անցնում ձեր առօրյան հարցին ի պատասխան նրանք ուսում ուսումնական 9 ամիսը տեղավորում են մի քանի վայրկյանում։ Ես ֆինանսներ երրորդ կուրսի ուսանողի եմ, Լարիսա Գրիգորյան։ Ուսանողական կյանքս անցնում է շատ հետաքրքիր, իդեմս մեր ֆակուլտետի տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպում։ Օրինակ, այս տարի հրավիրել ենք ավագ դպրոցների աշակերտներին եւ նրանց հետ ներկայացրել ընդհանրապես ֆակուլտետի գործունեությունը, գործող կրթական ծրագրերը, թե ինչ ենք սովորում, ինչ գիտելիքներ ենք ձեռք բերում, ինչ մասնագիտական ունակություններ ենք ձեռք բերում եւ հետագայում ինչ ոլորտներում կարող ենք աշխատել։ Կազմակերպում են տարբեր տեսակի գիտական ընթերցումներ, հրավիրում ենք տարբեր մասնագետների եւ մեր ոլորտի մասնագետների կլոր սեղաններ են կազմակերպում, որոնք ընդհանուր արդի հիմնախնդիրներ են քննարկում։ Փորձում ենք նաեւ զվարճալի անցկացնել մեր առօրյան, Զբոսաշրջություն 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Տիրուհի Գասպարյան մեր ուսանողական կյանքը անցնում է շատ հետաքրքիր, քանի որ շատ եմ ուշադրություն դարձնում ներֆակուլտետային եւ արտաֆակուլտետային միջոցառումներին եւ փորձում եմ միշտ ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ այդ միջոցառումներում, քանի որ դա է, այսպես ասած, համոհոտ տալիս ուսանողի կյանքին։ Եթե ինքդ հետաքրքիր ուսանող ես, ուսանողական առօրյատ էլ հետաքրքիր չի լինի, ընդգծում են Լարիսան ու Տիրուհին։ Նրանց է միանում նաև զբոսաշրջություն բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանող Նատալի Աբրահամյանը։ Այ գիտեք, դիրուհին այսօր առավոտյան տնից դուրս էր գալիս մեկ էլ Նախադասությունը ուսանողներից շատերը յուրովի են շարունակում հատկապես ավակները։ Ընդհանրապես կուրսում այդպիսի խնդիրներ չկան, որ ասենք անհիմը բացակայեն կամ շատ բացակայեն, որ հնարավոր չլինի պահել այսպես ասած մեր դասախոսները շատ հասկացող են ու հենց նրանց աջակցությամբ էլ ստացվում է այսպես ասած պահելը երբ նրանց դիմում ես նրանք միշտ աջակցում են Երեք զրուցակիցներիս ուսանողական օրերի մի մասը համավարակի ու պատերազմի հետ է անցել, ինչի հետևանքն ավելի ծանր է զբոսաշրջություն սովորող ուսանողների համար։ Նրանք բաժնի վերջին կուրսն են։ Համաճարակը ու պատերազմյան իրավիճակները առաջին հերթին վնասել են մեր մասնագիտությանը, մեր ոլորտին, սակայն Արցախում շատ կարևոր է туриզմի դերը, հենց հիմա այն ավելի ճանաչելի է դարձնում, եթե ճիշտ մոտեցում ցուցաբերենք ու ճիշտ թիրախների, այսպես ասած, դիպչենք, հնարավոր է նորից վերականգնել մեր ոլորտի երբեմնի դերը։ Ուսանողական օրերը վերհիշել է բուհի ռեկտոր Արմեն Սարգսյանը։ Իրենց սովորելու տարիներին դասախոսի հետ խոսելն արդեն մեծ ձեռքբերում էր, բայց այսօր ուսանող դասախոս կապն առավել անմիջական է, բուհը ուսանողակենտրոն նշում է ռեկտորը։ 21-րդ դարի ուսանողը էապես տարբերվում է 20-րդ դարի ուսանողից, տարբերվում է իր նախաձեռնություններով, տարբերվում է իր բազմակողմանի զարգացած վարքությամբ եւ շատ դժվար է նաեւ այսօրվա ուսանողին ուսուցանելը, որովհետեւ շատ հաճախ մի շարք հարցերի մասին ուսանողը ավելի տեղեկացված է, քան դասախոսը, թող չվիրավորվեն դասախոսն է։ Ես եւ ոչ միայն ես, եւ համասանի պրոֆեսորական ազնագազմը, ռեկտորատը, գիտխորհուրդը, համոզված եմ նաեւ խորհուրդը ոչ միայն ուրախ, այլև հպարտ ենք, որ ունենք այսպիսի ուսանողներ։ Ռեկտորի խոսքով այսօր առանց ուսանողների օգնության ու անմիջական մասնակցության հնարավոր չէ կազմակերպել որևէ միջոցառում։ Այդ ինչու Արցախ պետական համալսարանը ընտրել է վաղուց արդեն ուսանողակենտրոն քաղաքականություն։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ բոլոր բնակավարներում ձեր գործում մասնակցության համար։ Արցախի պետական համասարանի մեծ դահլիճում ուսանողների համերաշխության օրվա արդիվ գազམ་ակերպված միջոցառմանը 124 ուսանող տարբեր անվանակարգերում ապարգևատրվել է պատվոգրերով, ստացել գավաթներ ու գրքեր։ Ուսանողության շարքերից ֆիզիկապես բացակա էր 26 երիտասարդ։ Նրանք հավերժ ներկա են մատյաններում ու ընկերների հիշողություններում։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։